Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ve ala alihi ve Teala yudillu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Allahu Teala dilediğini hidayete ulaştırır, dilediğini saptırır. Mevla Teala'nın hidayet sıfatı var. İhtida, hidayet verme sıfatı var.